ikusiz Estela eh, ez dela ez tabaida eh, sozialik eh, gaur egun Tokiko zuzendaritzarekin eh, eta be, ikusiz badela mugimendu azkar bat eh, lan erreformaren kontra. Hene ustez, eh, bi borrokak lotuak dira. Eh? Gu gure kasuan ikusten ahal dugu zuzendaritzak uh, ukatzen du uh, mintzatzea uh, pietu den Beraz, ikusten ahal dugu ze ondorioak uh, ukaiten ahalko dituela uh, lan erreforma horrek. Diakin behar da gaur egun, uh, bai honako pietunen euneko eun, greba muga gabean eh, sartu direla. Beraz, eh, zuzendaritzak eh, hartu ditu hogeita ama bost bitarteko langile gure ordezkatzeko eta greba hausteko. Beraz, ene ustez, legitimoa da uh, blokaketa hori. Lan legearen kontra, bloka, bloka, Gero eta importantago da olako egintzak bultzatzea eta olako egintzetan parte hartzea, zenta uh, da pixkat dena jokoan dago momentu enten, uh, ah, uh, ah, datorren irabaziko edo galuko dugu uh, bataia hori, eta ene usaz irabazten aldugu, eta eh, gaurko egintza importanta da, zenta hemen uh, posaiak grebandia, eta uh, zuzendaritzak uh, engaiatzen ditu uh, eh, intergimer uh, eh, delakoak bere lana iteko eta hori ilegala da. E, eta ordean etorri gira be posta blokatza. Gaur goizean lan e, batzuk etorri dira be egoera hori kontrolatzeko eta ene ustez delitu hori be azpimarratuko dute eta ene ustez posta kondenatua izanen da, agian. Bon, e, borroka eta mugimendu sozial hori ez da batere e, bukatua, ez da batere itzalia, frantzestatuko toki toki guztieta Eh, sektore frango ino borrokan dira, e, naiz eta hor gobernuak behinta berriz errepikatzen duen bukatua dela, ez da ala, e, eh, Parisen ikusi dugun bezala hor goizuntan e, bada e, ikintza handi bat, ondarkinak e, badira metatuak toki frangotan, e, trengidariak oino greban dira, eta badira e, mobilizazioak, e, blokatzeak eta eta manifak toki frangotan, gaur borroka eguna da, datorren astean beste bat, ez ez, mugimendua ez da itzali ia borroka hori ez da bukatua. Postariek eh, ezin dute blokatu, eh? bestenaz eh, haien eh, kontrako zigorak izanen direla, beraz hor, ondoan dira, pikete bat egiten dute, azken egudetan bezala, eta gu etorri gira lekartasunez, eta guk blokatu dugu hor, eh, eh, etorri diren kamioi guztiak eh, gutunekin blokatu ditugu.